Yapayalnız gecelerde anlamaz ki beni kimse Olacak sensin tek çare dertlerime gülahmedim Gülahmedim gülahmedim canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim İşte şuramdaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına günahım edim İşte şuram Dünyadaki yaram Ah ne yapsam ne yapsam Senden başka yok ki saran Kollarına gülahmedim Gülahmedim gülahmedim Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim Kurban olsun canım tenim Gözlerine günahım edim Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in Yollarında günahım edim Geldim huzuruna senin işte sağında Ebu Bekir'in eridi bitti Ömer'in yollarına Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im Gül Ahmet'im, Gül Ahmet'im Canda canan Muhammed'im Kurban olsun canım tenim Gözlerine gül Ahmet'im